Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda o Franjevačkom svjetovnom redu. Dugo se nismo čuli u ovom sastavu, a evo imamo jedan izravan povod i vjerujem da će vas posebno interesirati sve ono što se događalo u okviru Bratstva Franjevačkog u cijeloj Hrvatskoj povodom proslave Dana planeta Zemlje. Stoga smo danas u naše goste pozvali Lovra Sučića, člana skupine za socijalnu inicijativu Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži i mjesnog Bratstva Kaptol. Lovro, dobrodošao. Hvala, mir i dobro želim svim slušateljima. Neki od vas ga vjerojatno vrlo dobro poznaju kao angažiranog i zauzetog djelatnika, marljivog radnika u mjesnom bratstvu Kaptol koji je sudjelovao u nekoliko vrlo vrijednih inicijativa. O nekima od njih ćemo pričati i danas, a kao što sam rekao u uvodu, dakle glavna današnja tema je proslava dana planeta Zemlje, pa Lovro, možeš li na samom početku reći zašto je za Franjevce diljem Hrvatske bitan dan planeta Zemlje i što se to točno obilježavalo proteklog tjedna. Za Franjevce tema očuvanja stvorenoga i odnosa prema darovanom planetu i svim dobrima je jedna imanentna tema, jedna tema koja e, proističe još iz Franjinog odnosa prema svemu stvorenome. Dakle, znamo kako je Franjo poštivao braću, kako ih je cijenio kao dar, i kako je promatrao stvoritelja u svemu stvorenome. Pa tako onda svi Franjevci, a posebno svjetovni Franjevci, nose to poslanje da e, se zauzimaju za takav ispravan odnos prema stvorenju. O tome govori pravilo Franjačko svjetovnog reda koji poziva svjetovnjake neka poštuju i druga stvorenja, živa i neživa, jer nose pečat svevišnjega i neka se potrude da od napasti zloporabe prijeđu na franjevačko pojmanje sveopćega bratstva. Još konkretno, Konstitucijom da tumače pravile kaže sljedeći primjer Svetog Franje, zaštitnika ekologa, neka djelatno promiču inicijative za očuvanje stvorenog, neka surađuju naporima da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode, te da se stvore životni uvjeti i okolina koji neće ugrožavati čovjeka. Dakle, samo pravilo obvezuje nas, Franjice svjetovnjake i članove FSR-a i članove Frame, da budemo u svijetu zaista jedan glas koji će pozivati ljude na, na obraćanje u odnosu prema stvorenome, koji će e, znati vrednovati ono darovano stvorenje koje nam je dano zato da se time služimo, a ne da to koristimo e, po vlastitom nahođenju, po nekim sebičnim porivima. Zato smo se odlučili, dakle ovo nije već prvi put, već e, nekoliko godina da obilježavamo Dan planeta Zemlje i evo posebno je lijepo što ove godine se to i širi još i u druga bratstva, dakle ne samo u Zagrebu, nego evo čućemo još i kasnije kako, kako je to bilo i gdje je bilo. Zapalili ste druge, jel tako? Pa, Bogu hvala, eto, prenosi se žar, duh djeluje. Kao što kaže Augustin, zapali u drugima ono što gori u tebi, jel? Um, kakav je tvoj dojam, koliko je zapravo danas u današnjem životu važno najprije osvijestiti si eh, taj naš suodnos sa svim stvorenim, što je jako dobro Sveti Franjo prepoznao davnih dana i je li uopće to moguće iz neke tvoje perspektive kad gledaš sebe i kad gledaš druge okolo sebe? Ja mislim da današnja situacija u svijetu nam vrišti u stvari ovaj, s tim pozivom da, da, da pogledamo stvarnosti u oči, da, da shvatimo da ovako više ne može dalje, jer zaista smo po mnogim pitanjima došli na rub. E, ove godine smo se usmjerili konkretno na, na temu vode, očuvanja tog toliko važnog e, i neophodnog dobra koje nam je potrebno za život. E, pogledamo li samo kakvo je stanje sa raspodjelom i dostupnosti pitke vode u svijetu, i imamo li na umu činjenicu da voda nije neograničeno dobro, dakle voda ima u određenim količinama i ako je zagadimo, na primjer kemijski, onda je jako teško to vratiti na početno stanje, dakle bez vode nećemo moći živjeti, zato e, moramo shvatiti da, da je nekakav zaokrad u našem životu i odnosu prema stvorenom, u odnosu prema okolišu potreban ako želimo ako želimo sami imati kvalitetan život, a kamoli ako pomišljamo još na generacije koje dolaze iza nas, kojima smo dužni jel, ostaviti u, u ovaj planet, tako da i oni mogu živiti, da mogu iz tog stvorenja čitati e, ljepotu Boga stvoritelja koji je to sve tako osmislio na dobro nama ljudima. Mi zapravo kao da često podrazumijevamo da je sve dostupno, da je voda svaki dan tu, a kad nestane vode na par sati uvijek se svi uzbude, krenu reakcije, e, protesti. Upravo tako, i s vodom i sa, sa drugim dobrima, na primjer, i struje se isto tako nemilice troši, bilo koji drugi energent. Dakle, ako mi imamo, ni uopće pitanje. Dakle, ako ja imam novaca, mogu kupovati plastike koliko god mhm. želim. Ne želim sad govoriti isključivo <laughs> protiv plastike. Ima e, dobrih stvari, samo pitanje te umjerenosti i granica jesmo li svjesni granica e, kojih moramo biti svjesni jer one zaista postoje i ne možemo e, do u nedogled e, gomilati otpad i e, stvarati nove spojeve za koje ne znamo kako će reagirati sa okolinom. Dakle, mora biti nekakvih nekakve mjere, nekih, granica. Upravo to su zapravo i bile teme o kojima se razgovaralo prošli tjedan, pa možeš li reći zapravo kako izgledalo ovo obilježavanje? Dana planeta Zemlje u Zagrebu. Kao i proteklih godina na Kaptolu je e, mjesno bratstvo FSR-a ove godine zajedno FSR i Frama e, obilježio Dan planeta Zemlje pone prije sa e, službom riječi. To je bilo u srijedu na večeri za svete mise u crkvi Svetog Franje na Kaptolu. E, služba riječi koja se sastoji od čitanja iz Svetoga pisma koja nam ukazuju na ljepotu Božeg stvaranja, na dakle, čitanje iz knjige Postanka, psalmi koji eh, hvale gospodina stvoritelja i oni ulomci iz eh, životopisa Svetog Franje koji govore o njegovom odnosu prema stvorenome. Eto, tu su se framaši iskazali, eh, članovi frame su čitali, animirali pjesmom to događanje, a dan poslije smo organizirali tribinu pod naslovom, pod naslovom Kemijsko nasilje nad vodom e, u kojoj je zdravko Lazić, e, naš duhovni asistent, govorio, dao jednu teološku podlogu tog odnosa prema vodi i podsjetio nas je na, na taj biblijski aspekt odnosa prema vodi i na odgovornost čovjeka, na odgovornost koju svi mi nosimo za očuvanje tog dobra. E, iza toga je svoje izlaganje, to je u stvari bio središnji dio te večeri, e, profesor Valerije Vrček s farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu je govorio o, kemijskom nasilju na, nad vodom, o tom jednom izopačenom odnosu prema prirodi, e, gdje mi ne prežemo od velike potrošnje e, često nepotrebnih lijekova E, čiji spojevi onda nepovratno zagađuju e, izvore pitke vode između ostalog, dakle izravno nas, se tiče. To je za, za mnoge od nas bila jedna sasvim nova tema, jedan novi horizont nam je otvorio, tako da smo mu zahvalni što se on odazvao. To je bilo zapravo i stručno predavanje, ili tako? Tako, tako. On je baš iz svoje struke, on je kao, isto kao zauzeti katolik, govori o tome, to je posebno posebna vrijednost evo da imamo takve stručnjake koji će e, progovoriti onako zaista kako je, koji neće biti spremni na kompromise sa e, profitom, mm-hmm. jer kao i koji svugdje tu se umješalo pitanjem profita i te ljudske sebičnosti zbog toga imamo toliko problema. Još bi samo spomenuo da smo i povodom Dana planeta Zemlje priredili uz, u dvorani uz crkvu i jednu prigodnu izložbu. 2010. godina je godina biološke raznolikosti, pa su onda e, naše članice Andreja Brigić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Dora Novosel, isto biologinja po struci, su priredile izložbu o biološkoj raznolikosti. Isto tako, posebno je lijepo imati isto jedan jedan dio te izložbe, jedan plakat koji su osmislili članovi glasnice Velikoga kralja. To je dakle skupina najmlađih mm. u Franjevačkoj obitelji koju animiraju članovi e, Frame i Franjevačkog svjetovnog reda. To su osnovnoškolci koji su isto tako se kreativno izrazili i pokazali kako oni gledaju na svoju planetu. Kako dakle, svi su dali svoj doprinos. Eto, to je baš bila ljepota ovog obilježavanja. Predlažem onda da sad i poslušamo ovaj prvi dio, e, izlaganje patera Zdravka Lazića o biblijskom tumačenju odgovornosti čovjeka za očuvanje voda. To je, napominjem, samo ulomak. Jer... Ulomak, naravno, najvažniji dio. Da. U prošlosti izvještava Biblija, ljudi su bili svjesnije te životne važnosti vode. Prisjetimo se kroz napredak civilizacije, uz rijeke su građena naselja, vode su iz izvora i rijeka pili, tom su se vodom prali i pripremali obroke. Zbog naglog razvoja industrije i poljoprivrede u prošlom stoljeću onečišćeni su mnogi izvori i rijeke i jezera, a štetne su se tvari kroz sno spustile do podzemnih voda, pa tako danas mnogi krajevi nemaju više vode za piće, iako imaju vode u izobilju. Prisjetimo se biblijske riječi imaju, a nemaju. Vjernici postaju danas svjesni da odnosu na ekološka pitanja moraju zauzeti jasan pozitivan stav. Potreba obraćenja, odnosa i ponašanja prema prirodi za vjernike od velike važnosti, ne samo zato što je čovjekovo čovječanstvo ugroženo onečišćenjem okoliša, nego jer nas na to obvezuje ispravno tumačenje objave o stvorenoj prirodi. Zato vidite Sveti Franjo veliki primjer. I prema prirodi, kao daru i znaku iz kojega uvijek čitao ljubav Božiju, a daru iz kojega je crpio ono što je briga Božija da ima, ali da misli na one koji će doći poslije njega. Biblija ističe čovjekovu posebnost i njegovu nadmoć i gospodstvo nad svim stvorenim bićima oko njega, a ističe i to da čovjek nije apsolutni gospodar prirode, te ne smije ni u kojem pogledu zlorabiti niti pljačkati. Zato zapovjed Božja izrečena čovjeku, kako čitamo na prvoj stranici Svetoga pisma u knjizi Postanka, da si podredi sve stvoreno znači da se posluži stvorenom prirodom za uzdržavanje i olakšavanje svoga života, dakle hrana i ispomoć u radu. A čovjekova vlast nad prirodom je podređena stvoritelju. Ona je svrhovita osmišljena i obazriva. To je evo važno, ova tri izraza kako čitamo na prvim stranicama Svetoga pisma usvojiti. Dakle, svrhovita, osmišljena i obazriva. Čovjek je po toj Bože zapojiti poznat da bude odgovoran stvoritelj Boži i suoblikovatelj prirode. Zato čovjeku nije dopušteno da se služi stvorenim bićima, kako bi mi rekli u žargonu, po miloj volji, zlorabeći, uništavajući, nego ih mora poštovati, cijeniti i oblikovati u dobrom smislu. Treba dakle naglasiti da se prema biblijskoj objavi čovjekova nadmoć nad nižim stvorenim bićima ne smije pretvoriti u čovjekov prezir drugih bića. Čovjek je postavljen na zemlju, u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. U odnosu na stvoreni svijet čovjek je kao odgovorni vrtlar koji čuva svoj vrt, obrađuje ga, štiti ga od svih ugrozitelja, nametnika, i uništitelja. Nakon ovih poticajnih riječi patera Zdravka Lazića o biblijskom tumačenju odgovornosti čovjeka za očuvanje voda, poslušamo jednu kratku glazbenu pauzu, a nakon toga se ponovno vraćamo u studiju. Vijek valjem budi, o moj gospodine, vijek slavljem budi, o moj gospodine, vijek čašćem budi, o moj gospodine, osane tebi, o moj gospodine, za stvorenje, što si stvorio Što si sunce sjajno zapalio Što si zvijezde po nebu prosuo Što si zemlju u svemir smjestio Vijek hvaljen budi, o moj gospodine Vijek slavljen budi, o moj gospodine Vijek češen budi, o moj gospodine Osane tebi, o moj gospodine za sve cvijeće i zlatne plodove Vodu, vatru i trsa rodove Za šumora i ptica pjevanje Vjetar šume i snježne planine slavljen budi, o moj gospodine, jak slavljen budi, o moj gospodine, jak čašćen budi, o moj gospodine, Hosana tebi, o moj gospodine, vijek hvaljen budi. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas natrag u studiju, slušate emisiju Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Danas u gostima Lovro Sučić, član skupine za socijalnu inicijativu Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, naravno mjesno bratstvo Kapto. U prvom dijelu govorili smo dakle općenito o obilježavanju Dana planeta Zemlje u mjesnom bratstvu na Kaptolu. Čuli smo ovo i kratko izlaganje patra Zdravka Lazića o biblijskom tumačenju odgovornosti čovjeka za očuvanje voda. A prije nego što krenemo dalje, e, Lovro, dakle vi ste pokušali osim te duhovne dimenzije koji je vrlo jasno naglasio Pater Zdravko progovoriti o stručnim stvarnim problemima s kojima se susrećemo kad govorimo o vodama, pa ste onda pozvali kao govornika i doktora Valerija Vrčeka koji je govorio o zanimljivoj temi kemijsko nasilje nad vodom. Tako je, htjeli smo nekog stručnjaka, svakako važno imati tu teološku podlogu i nije, nije nebitno s kojom motivacijom se mi angažiramo u tim izazovima, oko tih izazova koji su sve prisutni, ali je isto tako važno, posebno mi svjetovni Franjevci, da to svoje djelovanje temeljimo na, na stručnom znanju, na, na činjenicama, na edukaciju, to za sve nas je to bilo isto jedan ovaj, dragocjeni trenutak E, edukacije, mislim da je to jako dobar put e, za naše poslanje u ovaj inače našeg djelovanja mislim da bi to trebalo biti možda jedno od prvih da e, prvo mi sami svjetovni franjevci koji zaista imamo tu veliku odgovornost od kojih ja mislim da i crkva i društvo s pravom mogu puno očekivati na tom području na području zaštite okoliša mislim, ko, drugo, ko drugi, ako ne Franjevci će mm. ovaj, od svih karizmi u crkvi biti aktivan na tom području. Dakle, e, mislim da je, da, da je edukacija upravo prvi korak za djelovanje, da, e, da smo svi dužni informirati se i malo se više propitati o svim tim e, procesima i događanjima koji, koje obilježavaju ovo turbulentno vrijeme u prirodi vidimo i ovo klimatske promjene, različita su tumačenja, ali nije na odmet onda dobiti što više saznanja o tome. Upravo su nam tu dragocjeni takvi e, suradnici, prijatelji koji su se, evo, poput profesora Vrčeka prošle godine, da podsjetim samo bio profesor Stanko Uršić s istog fakulteta koji je govorio doduše taj put o otpadu i u našem odnosu prema otpadu isto tako sa stručne strane. Evo, to bi ujedno bio i poticaj svim mladima i članovima Frame evo da, da budemo što izvrsni u svom školovanju, da se zaista formiramo u dobre stručnjake koji ćemo onda, da bismo kasnije mogli kvalitetnije djelovati u društvu, jer ako ostanemo samo na ovoj e, teološkoj pozadini mm. motivaciji, onda bojim se da nam to neće biti dovoljno za sve ove velike mm. izazove koji su pred nama. Evo sad ćemo dakle poslušati dio iz izlaganja Valerija Vrčeka sa farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, suradnik inače i glasa koncila i dio izlaganja na temu kemijsko nasilje nad vodom. Vjerujte, bit će dosta zanimljivo, pa ostanite i dalje uz nas. ću mi da prvo pokušam obraniti naslov ove teme kemijsko nasilje nad vodom. Um, zašto nasilje Nasilje je pojam odnosa prema nekomu ili nečemu. Doduše jedan patološki odnos. E, ali u ekologiji je odnos jedan temeljni pojam koji opisuje međuovisnosti u prirodi, u okolišu. Ti odnosi nisu linearni, nisu jednostavni, da pače u prirodi su odnosi stvore zapravo jednu složenu i nezgodnu mrežu. Pokazat ću kasnije jednim primjerom kad jedan lijek nepotrebno uđe u ciklus, kružni tok vode, može stvoriti neželjene domino efekte, kaskade, kaos. E, o tome kasnije, da ne e, ugrožava samo prirodu nego i, i društvo, vidjet ćete na koji način. Eh, odnos prema prirodi govori o našoj kulturi, o moralu i o identitetu. U kompendiju o socijalnom nauku crkve doslovno piše odnos čovjeka sa svijetom sastavni je element ljudskog identiteta. Eh, ako bi se igrali onda riječima, ja govorim o nasilju kao odnosu prema prirodi, onda bi mi zapravo bili neka vrsta agresora Doduše i onih koji bi bili branitelji, na primjer e, djelatnici ministarstva zaštite okoliša. Zaštita je isto odnos prema prirodi, ali ovo je samo malo digresija, odnosno možda čak i šal. Mogli bi ovo kemijsko nasilje nazvati farmaceutskim nasiljem zbog toga što me posebno e, e, zanimaju i što posebno pratim, a i što je gorući ekološki problem, problem, a to su lijekovi u okolišu. To je problem nepoznat u hrvatskoj javnosti, u, u konkretno u okviru znanstvene zajednice dva se možda projekta bave tim stvarima, ali samo zato ne, ne možete ih e, prepoznati u javnosti. E, zakonom su te stvari potpuno neregulirane, i ja ne govorim dakle o lijekovima koji su stari lijekovi, koji su otpad, što bi možda više sad zanimalo e, temu e, socijalnih e, socijalne inicijative na temu otpada. To je naravno isto svojevrsni problem. Ja govorim o onim lijekovima koji su u redovnoj svakodnevnoj terapiji, koji ulaze kroz naša usta u kružni tok vode. Dakle, ne one lijekove koje bacamo, jer ih ne trebamo ili ne znam zašto, nego one koje jedemo. E, uredno je izmjereno, posebno u Zapadnoj Europi i Americi, da su velik postotak podzemnih voda, otpadnih voda naravno, rijeka, jezera i mora, ali i pitkih voda e, kontaminirane lijekovima preko 150 vrsta lijekova je već locirano i izmjereno u, u tim vodama. Dakle, ja govorim o onim svakodnevnim, vrlo često nepotrebnim i pretjeranim ehm, konzumacijama lijekova. Za primjer, ja govorim o 15.000 tona antibiotika koje Amerikanci bacaju godišnje u vode. Govorim o, nedavno je bilo i jedan intervju u jutarnjem, veliki naslov, e, Hrvati godišnje konzumiraju dvije milijarde tableta, a autor tog intervjua, odnosno osoba tog intervjua je član Plive koja se nada da će dignuti proizvodnju na šest milijardi tableta, taj čovjek ne zna o čemu govori. Prvo ću vam nešto reći o estrogenim hormonima, sintetskim hormonima koji su se pojavili tamo negdje 60. godina prošlog stoljeća. Da pače, pojavili su se kao simbol ženske emancipacije. Dakle, govorimo o kontracepcijskim pilulama koje se od onda do danas masovno koriste i koje se smatraju, dakle, konačnim oslobođenjem žena u pogledu ehm, vlasti nad vlastitom spolnošću i tijelom i znači cijelu priču. Ja o tome neću i neću govoriti o posljedicama koje su dugotrajne i kumulativne kao što je povećani broj i učestalost raka dojke povezan s tim. Ja govorim o nečem drugom. Ta takozvana ehm, farmaceutska emancipacija žena ehm, vrlo je opasna za prirodu jer se ti sintetski hormoni, kontracept, kontraceptivi, e, kumulativno gomilaju u vodama i uredno su već izmjereni efekti na ribe i na mnoge druge e, životinje kao što su e, žabe ili čak nekakve vodene ptice. Dakle, čemu se radi? To su sintetski hormoni, ženski hormoni, estrogeni, oni, oni rade ono što rade. E, dakle, u prirodi e, izazivaju hormonski kaos u smislu da mužjaci, na primjer riba, e, budu feminizirani. Dakle, jedna kemijska feminizacija mužjaka u prirodi, isto vrijedi i za žabe, u, u testisima se razvijaju, u testise se razvijaju ovari, povećan broje broj, raka testisa, e, e, pad broja spermija, dakle, ajmo reći, muška populacija svojom kemijskom feminizacijom plaća cijenu ženske emancipacije, možete se tako igrati tim pojmovima. Uglavnom radi se o ozbiljnom poremećaju gdje, e, su mnoge vrste životinja kemijski sterilizirane zato što mužjaci postaju e, nešto kao ženke. Naravno, to, to e, imate sličan odgovor i u ljudskoj populaciji. Dakle, povećani broj raka testisa, e, povećan broj sterilnosti kod muškaraca, neplodnosti, imate problem na primjer, e, sve analogno kao i kod e, životinja, e, ali imate problem recimo poremećaja spolne orijentacije, bilo da se radi o homoseksualnosti ili biseksualnosti. Dakle, takvi su poremećaji kod muške populacije epidemiološki već povezani sa povećanom koncentracijom sintetskih hormona u vodi koji konzumiramo. I konačno imam jedan primjer lijeka koji se zove diklofenak, može ga bolje poznati pod imenom Voltaren, masovno se koristi, a još se više i masovnije koristi u veterini i ima jedna priča koja je sad objavljena recimo i u glasu koncila, pa je tamo možete u detalje provjeriti, dakle ja ću samo brz, brzi zažetak priče, o čemu se radi. Ehm, stoka koja se tretira Voltarenom, gomila u sebi tu lijek, taj lijek i kada ugiba, e, samo sam još trebao vas upozoriti, radi se dakle o indijskom podkontinentu, to je taj slučaj, poznati slučaj diklofenaka, odnosno voltrena u Indiji, Pakistanu i Nepalu. Tamo se dakle stoka nakon gibanja zbrinjava na neka mjesta i koristi se zapravo jedna e, poznata situacija da supovi, strvinari, ptice, e, masovno sređuju taj problem e, stoke. Oni, oni dakle, e, kao lešinari obavljaju svoj posao, međutim, zajedno sa stokom u njima završava i, završavaju i tragovi tog oltarena. Što se dogodilo u roku par godina, kompletna populacija ptica, preko 60 milijuna ptica, supova, je uginulo upravo zbog toga što su obavljali prirodno svoj posao, ali gdje se u igru uključila i, e, kemikalija Voltaren. E, totalno je ovaj, e, eliminiran, 99, gotovo 99% supova je nestalo, valja ih na Cresu ima više nego u cijelom indijskom podkontinentu. No to nije jedina posljedica. E, kaskadni lanac ide dalje, što se dalje događa, budući da više nema lešinara koji prirodno rješavaju problem e, e, uginule stoke, raznožilo se, nakotilo se puno divljih pasa kao novih strvinara, to su klasični komaci u, prirodnoj ravnoteži, kad, kad kemijski uništite jednu populaciju, raste druga. Međutim, e, sad se povećao i kontakt divljih pasa sa ljudima i povećao se rizik e, razvoja pjesnoća. I to se naravno i dogodilo. Preko 50.000 ljudi što umrlo, što boljelo od pjesnoće. I to nije bilo sve. E, razmnožili su se i štakori kao e, posljedica toga što više nema supova i mnoge se sad zajednice i gradovi pripremaju za moguću epidemiju kuge. I to nije sve. Ima čak jedan bizaran, bizarna posljedica samo jedne, e, samo jedne odluke da se e, Volkswagenom bespotrebno e, tretira stoka, a to je da su mnoge religijske zajednice za se Parsi i oni, oni su zoroastrijanci, to je sad više detalj, to je religijska zajednica u Indiji, oni su koristili upravo prirodno ponašanje supova i u tornjeve tišine odlagali e, svoje pokojne. Dakle, to su bile otvorene takozvane nebeske grobnice. To je bio njihov religijski ritual, dio pokapanja, kao što mi ili pokapamo ili spaljujemo, tako oni odlažu e, tijela pokojnika u te nebeske grobnice i prepuštaju e, da supovi riješe taj problem kako treba. Međutim, sad nema više supova i e, oni su iskupili pravo na taj svoj religijski ritual. Dakle, htio sam time pokazati kako e, nasilnim ulaskom lijeka u, vodeni ciklus ili, u okoliš e, i možete izazvati pomake, neželjene posljedice koje čak prelaze granice prirode i ulaze u društvo. Ali ovi primjeri nisu incidenti, oni su sustavni poremećaj, to je važno, jer e, budući da su sustavni, oni otkrivaju jednu pozadinu ovog problema, e, to je dakle problem koji ima strukturu. Dakle, ovi primjeri su i općenito zagađenje voda lijekovima, primjeri su, indikator su, mjera su, pokazatelj su poremećenih vrijednosti i bolesnih stilova života. To je jednostavno ekološka cijena koju plaćamo, konkretno u slučaju lijekova, e, zbog patološkog odnosa prema patnji, prema bolesti, prema zdravlju, pa i prema smrti. To provjerite, na primjer, knjigu Lidije Gajski, javljena na hrvatskom jeziku prošle godine, lijekovi ili priča o obmani, e, tamo se piše da ja ne duljim. E, osim toga, ona je nastavila misao Ivana Ilića, koji tvrdi da medikalizacija društva znači da e, e patnja nema smisao, smrt nema smisao i e, lijekovima se pokušava sve riješiti e, na nekakav instant način. U svakom slučaju radi se o jednoj pohlepi za zdravljem, kad govorimo o kozmetici i o pohlepi za ljepotom, kad govorimo o sanitarskim materijalima, o pohlepi za čistoćom. Također, radi se o nasilju suvišnog, nepotrebnog. Radi se o nasilju luksuza. Meni je to žao zbog Hrvatske jer uvozimo milijarde dolara nepotrebnih kemikalija, potpuno nepotrebnih kemikalija, trujemo vlastitu vodu, a kad kemikalije uđu u vodu, pogotovo farmaceutske kemikalije, e, teško ih je saprati. Ne možete oprati vodu od farmaceutskih e, tragova zagađenja. Dakle, i svaka suvišna i nepotrebna e, stvar zapravo je indikator poklepe. Poklepa je tu ključna riječ. Mi rasipamo i vrijednosti koje imamo, ali i rasipamo budućnost drugim generacijama. E, Papu sam citirao u tom slučaju, on doslovno kaže Dramatična prijetnja ekološkog sloma uči nas do koje su mjere poklepa i sebičnost, individualna i kolektivna, suprotne redu stvaranja, redu koju, kojeg karakterizira uzajamna međuovisnost. Četvrti, dakle, primjer, fan, to je jedan umjetni sintetski zaslađivač E950, on se koristi u mnogim prehrambenim proizvodima, kao dodatak da, pod, da podigne ovaj proizvoda, a da nije šećer, a to je jednostavno zato što je danas na globusu zemljinom više pretilih ljudi nego, mrš, nego glavnih preko milijardu pretilih, i onda, su, e, onda je znanost ponudila novu kemikaliju, a to je acesulfam, dakle jedite slatko, ne budite pretili u tom smislu nešto. Eh, o čemu se radi? Konkretno radi se o primjeru istraživanja od ove godine u Švicarskoj, gdje su znanstvenici otkrili da su sve švicarske vode slatke. Što je logično, to je alpska zemlja, nema more, pa su sve vode slatkovodne. Nije tako. Eh, radi se o zaslađenim vodama, o zagađenim vodama su u naravno koncentracijama o kojima vi to ne možete osjetiti jezikom, ali mjerni instrumenti to vrlo dobro vide. E, Acesulfam je postao doslovno prema toj publikaciji marker e, e, urbanizacije, marker kontaminacije voda, gdje god su zahvatili vodu, bilo da je to jezero, i to Alpsko, koje ja govorim o Alpskim jezerima, bilo su to podzemne vode, bilo da su to otpadne vode, pa čak i pitke vode, gdje god su zahvatili, uzorak je pokazivao, bio pozitivan na acesulfan. Dakle, Švicarska kao nekakav simbol ekološke zemlje ima acesulfamom kontaminirane vode. Kasnije su to otkrili i Njemci, dakle ne radi se sad specifično o Švicarskoj, radi se o tome da su oni to prvi uočili i izmjerili. E, nikome ne može uvjeriti da je acesulfam potrebna kemikalija. Ona je tipična, e, tipičan izmišljeni patent za e, nečiji profit. Osim toga, to je štetna kemikalija za ljude, dakle, još dok je konzumirate, a uskoro će biti i štetno za okoliš. E, jedno rješenje je svakako odbacivanje suvišnog. E, rješenje ne može biti tehničko, ne možemo dakle oprati vodu. E, očigledno ako je sustavni problem mora se sustavno rješavati. Ja mislim da se mora promijeniti kultura pa i potrošnje i općenito kultura u kojoj živimo, kultura suvišnog. Dakle, a jedno što ćete dobiti odbacivanje suvišnog je svakako oslobodit ćete i vrijeme i otvoriti prostor za nove vrijednosti, za otkrivanje e, jednostavnosti, jer e, jednostavnost je svakako suprotno od suvišnog i nepotrebnog. U kompendiju, kojeg ponovo citiram, socijalnog nauka crkve, piše Teški ekološki problemi zahtijevaju stvarnu promjenu mentaliteta koji bi doveo do prihvaćanja novih životnih stilova. Dakle, strukturni problem zahtijeva strukturna rješenja. E, možda da otkrijemo vrijednosti i ljepotu granicu, umjerenosti. E, danas se granica smatra nečim e, što sputava prostor i slobodu, međutim možda upravo suprotno, možda, dodirajući granice počinjemo otkrivati neke stvari. E, dakle, osjećaj za proporcionalnost, za skromnost, iako to nije popularna riječ, ali za javnost je proporcionalnost, ja mislim, dobra riječ, jednostavnost, umjerenost. E, mislim da su to nekakvi ekološki izazovi ovog tisućljeća, neki novi oblici, modeli E, ponašanja koje bi trebalo prepoznati i na kojima bi trebalo raditi. Lijekovi nisu dakle samo nasilje nad e, okolišem, oni su fundamentalno nasilje nad zdravljem, budite sigurni u to. E, pazite, ja ne govorim o situacijama kada vam lijek može spasiti život, da ne bi, da ne bi ovaj netko pomislio da sam a priori potpuno protiv lijeka, e, ali ono što danas farmaceutska industrija radi e, nije briga za zdravlje, već za, za profit. Postoji, naravno, u znanosti, u znanstvenoj zajednici i već neka moguća rješenja i odgovori i zdrava upozorenja i zdravi pristupi, e, nešto što se zove zelena farmacija. To je dakle nedavno skovan termin gdje znanstvenici razmišljaju kako dizajnirati lijek koji će biti ne samo dobar za e, odgovor organizma, nego i za e, koji će imati bolju ekološku sudbinu u, u, okolišu. Dakle, zelena farmacija je jedan, jedan vrsta, ali tehničkog odgovora. Bojim se da neće ona moći riješiti e, problem koji je strukturalan, sustavan i kulturološki. Ne možete istim sredstvima s kojima ste izazvali problem, istim sredstvima i rješavati taj problem to, to se meni tako čini, ali zelena farmacija pokazuje da, da u krugovima i liječnika i farmaceuta e, postoje ljudi koji razmišljaju o tome i koji rade na nekakvom e, rješenju. Ovo uopće nije tema koja je zakonski regulirana. Dakle, nadležne institucije nisu dužne provjeravati e, zagađenost pitke vode lijekovima ili njihovim metabolicima. Što se tiče naših zakona i propisa, oni se u zadnje vrijeme sve više usklađuju sa europskim i zapravo se prepisuju. E, tako ako, e, ako Europa reagira na e, neke stvari i probleme ekološke recimo ili u prehrani svejedno, onda mi nećemo napraviti ovaj, ništa dok oni ne promijene zakon to, to budite uvjereni. E, mi se dakle cijelo vrijeme usklađujemo s njima, a, u a Europa ima isti problem e, kako implementirati e, nova znanstvena otkrića, saznanja, upozorenja u zakon. To je, to velika tema. To je velika tema. Zakone koje danas imamo, europske, nisu zakoni koji, koji garantiraju vama zdravlje. To su zakoni koji su kompromis između industrije, politike i znanosti i dobro je kad idu u smjeru e, zaštite javnog zdravlja, ali kažem vam, dozvoljena koncentracija nekog zagađivala u hrani ili u vodi, e, dakle ona koja je službeno blagoslovljena, to nije koncentracija koja vama garantira sretan i zdrav život. To su, e, to su dogovori i to su i podložne su promjenama i u vremenu i u načinu provođenja tog zakona, kažem, ovise dijelom i o znanstvenim otkrićima. Evo bio je to dio izlaganja profesora Valerija Vrčeka sa Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, suradnika inače i glasa koncila, koji je održao izlaganje o kemijskom nasilju nad vodom. Imali smo prilike čuti veći dio tog izlaganja, vjerujem da vam je bilo interesantno dakle čuti tu dimenziju uh, kada smo govorili o obilježavanju Dana planeta Zemlje u mjesnom bratstvu Kaptol, ali uh, u studiju razgovaramo sa Lovrom Sučićem, članom skupine za socijalnu inicijativu Franjevačko svjetovnog reda i Frame, koji će nam reći kako je ovaj dan obilježen u drugim mjestima, u drugim rastima, na primjer u Splitu i Rijeci. Posebno smo sretni što se uh, ta svijest o nužnosti djelovanja, zauzimanja za, za očuvanje stvorenog širi po Hrvatskoj i po našim brasima unutar naše Franjevačke obitelji. E, ove godine su se priključili i Split i Rijeka, točnije Bratstvo Gospel zdravlja u Splitu, Bratstvo fsr i Bratstvo Frame. Oni su u četvrtak 22. travnja na sam dan planeta Zemlje e, po središtu grada u Marmontove ulici prodavali platnene vrećice koje su bile ukrašene franjačkim motivima i porukama. Evo to je bio jedan konkretan e, znak i konkretan način e, zauzimanja za, očuvanje stvorenoga jer e, promotrimo li samo i pobrojimo li koliko vrećica plastičnih u jednom tjednu ili u jednom danu skupimo po trgovinama, ovaj, moramo se zapitati gdje će to sve završiti, kako će se to razgraditi. E, sigurno da je puno povoljnije rješenje, puno jednostavnije rješenje e, ako imamo uza se uvijek jednu platnenu vrećicu i njome se služimo na primjer u kupovini a isto tako evo možemo na, na tu vrećicu staviti lijepu poruku ili još se kreativno izraziti kao što su to naše sestre e, na kaptulu radile oslikavajući e, marljivo te platnene vrećice koje su onda i eto jedan i zanimljiv e, modni detalj. mm Ponekad, eto, uspjeli smo spojiti nekoliko e, tih segmenata, dakle da se ljudi kreativno izraze da, i da, da na taj način isto šire ekološku svijest. E, nije samo to bilo u Splitu i Rijeci. U Rijeci su te platnene vrećice prodavali u tri mjesna bratstva, na Krnjevu, na Žabici i na Trsatu. Isto tako članovi FSR-a i Frame rekli su da su vrećice planule već pod jutarnjim misama ove protekle nedjelje, da, da je bilo još toliko, da bi se još toliko vjerojatno prodalo. E, dakle, zaista jedna dobra ideja kako možemo e, širiti tu ekološku svijest. U Splitu je e, isto tako na sam dan planeta Zemlje u župi gospod Poišana održana i projekcija filma, dokumentarnog filma Home koji upozorava na velike ekološke probleme danas u svijetu i isti taj film je projiciran i u nedjelju, jučer u, u samostan gospel zdravlja. E, dakle, mi smo sretni da, da sve više naših članova stječe tu svijest mhm. e, o neizbježnosti zalaganja moramo zaista shvatiti da se to tiče svakog od nas i da, se, da je to jedna stvar svakodnevice. Dakle, od toga gdje ću ja baciti e, račun, najobičniji mali papirić, dakle on isto ima svoje mjesto, on se isto tako može ponovno iskoristiti, ne mora postati smeće, isto tako i sa, sa plastičnim vrećicama koje nemilice trošimo kao i druge stvari. Evo, to su neke možda zaista sitnice, ali e, uvjeren sam da se velike stvari ne mogu učiniti bez tih malih koraka. Pa evo, ti, to su mali koraci koje mi kao Franjevačka obitelj u Hrvatskoj poduzimamo, nadamo se da će dovesti do mnogo većih koraka. Dakle, nekoliko vrlo konkretnih poticaja svim slušateljima, ne samo onima koji su članovi Franjevačke obitelji, nego i svima koji slušaju ovu emisiju. Dakle, zaista vidite da s malim koracima možete napraviti velike stvari. Upravo tako bili franjevci ili, ili kršćani ili nekršćani, ateisti, svih se to nas tiče, ovo je planet na kojem svi mi živimo i ako se budemo bolje obhodili prema njemu, svima će nam biti ugodnije na, na planetu. Hvala ti Lovro za ovaj dio i pred sam kraj još samo e, nekoliko najava, znači nije to jedina aktivnost koja se događa u mjesnom bratstvu Kaptol, postoji još neke vrlo vrijedne inicijative poput inicijative za palijativnu skrb, možda možeš još samo reći par riječi o tome. Pa, to se sve događa u okviru, te, u okviru našeg bratstva, našeg bratstva FSR i Frame, u to su isto tako pozvani uključiti se i drugi e, članovi fsr i Frame iz Zagreba, ima već neki koji su se uključili na području ekologije koje smo mi prepoznali kao e, naše prioritetno područje uz mnoge druge aktivnosti koje već postoje u Bracu, briga za starije, za siromašne, ali isto tako i ta ekologija, ako se prisjetimo samo projekta Družba Adria, tog zlosretnog projekta koji još uvijek čuči negdje u ladicama donositelja odluka, koji još uvijek prijeti hrvatskom okolišu i našem moru, to je bilo 2005. godine jedan veliki zamah te ekološke aktivnosti i mi smo to onda evo, obnovili prije godinu i po dana. U tih godinu i po dana isto tako došla inicijativa, e, u stvari prepoznala su braća naša potrebu e, u kojoj se nalaze naši stari članovi, puno naših starih članova koji su bolesni, koji su teško bolesni, i kojima smo mi pozvani pomoći da se da sretno prihvate i taj prijelazak kocu, ono što je jedan dio prirodnog ciklusa ljudskog života, dakle umiranje koje nije kraj i gdje smo pozvani olakšati te patnje isto tako koje, kroz koje prolazi i obitelj koje se suočava s gubitkom. E, tako se oformila skupina za, za palijativnu skrb E, prva skupina je prošla edukaciju za nezdravstvene volontere u palijativnoj skrbi e, protekle jeseni i već su raspoređene aktivnosti, dakle već grupa funkcionira i brine u, zajedno sa stručnjacima, medicinskim osobljem i pruža i tu jednu bratsku podršku ovaj, i duhovnu pomoć i nadamo se da, da, da će taj isto projekt još se više razmahati. Sad trenutno je druga skupina E, volontera uključena u tu edukaciju. Dakle, isto tako se pripremam. Pozivam sve koji mogu evo da se e, da se raspitaju za, za taj način kod nas na, na kaptulu u FSR-u zato što s time ćemo se svi susresti prije ili kasnije ako već nismo sa gubicima i u obitelji i važno je hoćemo li se znati i kako ćemo se suočiti sa tim problemima. Dakle, počeš od nas samih preispitati svoj odnos prema smrti, prema bolesti. Evo čuli smo i u izlaganju profesora Vrčeka o tom jednom izopačenom stavu. On je rekao patologija patnje, ljudske mhm. patnje. Dakle, da doživljavamo patnju kao nešto e, nepoželjno, nešto što mislimo da možemo izbjeći, što želimo izbjeći pod svaku cijenu i onda e, biti povećanom potrošnjom lijekova nastojimo riješiti te probleme, kao što, da, da opet sad ne ispadne da sam protiv lijekova, da, profesor Vrček isto naravno naglasio da u određenim <laughs> situacijama su lijekovi nužnost. Ali je Često ih trošimo bez potrebe. Da, Evo Lovro, hvala ti lijepo, želim puno sreće tebi i socijalnoj inicijativi i da zaista evo vidimo da ima jako puno aktivnosti, da se one nastave, da zažive još više i da oduševe što više ljudi na taj način možda i za Franjevaštvo i za Franjevačku obitelj. Eto, nadam se i ja isto tako da će duh djelovati. Hvala vama poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Do slušanja, mir i dobro.